Jozuės knyga, 13 skyrius. Jozui, sulaukus senatvės, viešpats tarė, tu pasenai, sulaukiai ilgo amžiaus, o dar liko daug žemių užimti. Visas Filistinų ir Gešuriečių kraštas, nuo Šihoro, Egipto rytuose, iki Ekrono šiaurėje. Kananiečių žemė, valdoma penkių Filistinų kunigaikščių, Gazos, Aždodo, Aškelono, Gato ir Ekrono, taip pat ir Avai. Į pietus visa kananiečių šalis, nuo sidoniečiams priklausančios meros iki Efeko, Amoritų sienos, Gebaliečių kraštas ir visas rytų Libanas, nuo Hermono kalno papėdėje esančio Balgado iki Hamato. Visi kalnų gyventojai nuo Libano iki Misrefot Maimo ir Sidoniečiai. Aš juos pašalinsiu iš Izraelitų akivaizdos, tik padalyk kraštą burtų keliu Izraelitams paveldėjimui, kaip tau įsakiau. Padalyk kraštą devinioms giminėms ir pusiai Manaso giminės. Kita pusė Manaso giminės kartu su Rubeno ir Gado giminėmis jau gavo paveldėjimą, kurį jiems davė viešpaties tarnas Mozė Jordano rytinėje pusėje. Nuo Aroero esančio Arnono upės pakrantėje, miestą upės slėnyje, visą Medebos lygumą iki Dibono, visus miestus Amoritų karalius Sihono kuris karaliavo Hešbone iki Amonitų sienos, Giliadą, Gešuriečių ir Maakų kraštą, visą Hermono kalnyną, Bašaną iki Salchos, visą Ogo, kuris karaliavo Aštarotė ir Edregiją, karalystę Bašane. Jis buvo iš milžinų palikuonių, kuriuos Mozė nugalėjo ir išvarė. Tačiau Izraelio vaikai neišvarė gešuriečių ir maakų, kurie liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos. Tik Levio giminiai Moze nedavė dalies paveldėjimui, nes jų dalis yra viešpats, Izraelio dievas, kaip jis sakė. Moze padalino žemės, Rubeno giminiai pagal jų šeimas. Jiems teko sritis nuo Aroero miesto, esančio ant Arnono upės kranto. Miestas upės slėnyje, visa lyguma iki Medebos, Hešbonas ir visi lygumos miestai, Dibonas, Bamot Baalas, Bet Baal Meonas, Jehacas, Kedemotas, Mefaatas, Kirjetaimas, Sibma Ceret Šaharas lygumos kalne, Bet Peoras, Pizgos šlaitai ir Bet Ješimotas. Tai karalystė Amoritų karaliaus Sihono, kuris karaliavo Hešbone. Moze užkariavo tuos miestus ir nužudė midieniečių vadus – Evi, Rekemą, Cūrą, Hūrą ir Reba, Sihono kunigaikščius gyvenusius krašte, ir žynį Balamą, Beoro sūnų, Izraelitai nužudė kardu. Rubenų siena buvo Jordanas su jam priklausančia pakrančių sritimi. Tai buvo Rubenų paveldėjimas. Moze davė gado giminiai paveldėjimą pagal jų šeimas. Jos gavo Jezerą ir visus Geliado miestus pusę Amoritų šalies iki Aroero, į rytus nuo Rabos, nuo Hešbono iki Ramat Mitspės ir Betonimo, nuo Mahanaimo iki Lodebaro, o slėnyje Bet Haramą, Bet Nimrą, Sukotą ir Cafoną. Hešbono karalius, Sihono karalystės likusią dalį. Siena buvo Jordanas, iki Kinereto ežero rytinėje Jordano pusėje. Tie miestai ir kaimai buvo duoti atskiroms gado šeimoms paveldėti. Moze davė paveldėjimą pusiai Manaso giminės. Jis teko atskiroms Manaso giminės šeimoms. Jų sritis tęsiasi nuo Mahanaimo, apėmė visą Bašaną, karaliaus Ogo karalystę ir visus Jeiro miestus ir kaimus esančius Bašane. Iš viso 60 miestų. Pusė Giliado bei Ogo karalystės miestai Bašane, Aštarotas ir Edrėjas teko Manaso sūnaus Machyro vaikams. Šitas žemes Moze padalino paveldėjimui Muabo lygumoje, rytinėje Jordano pusėje ties Jerichu. Levio giminiai Moze nedavė jokio paveldėjimo. Viešpats, Izraelio dievas, yra jų paveldėjimas, kaip jis jiems pasakė.